aner adiunata epangelomenos. Aner penes noson cae cacos diacemenos, e peidee apoton iatron apel piste, tois theois e uceto hecatomben poiezein epangelomenos cae anathemata cacierrozein, ean exanastaei tes de gunaicos en tuncane gar autoe parestosa punza nomenes kai posen auta apodoseis f nomis deis isgarme exanasteses thai hina kai tauta mei hoi theoi apaite esosin ho logos de loi hoti tauta raidion anthropoi catepangellontai ha in ergoe u prosdokosin.